böyle aldım. Yani güzel düşük oldu. Evet. Özdeknamenle yani bize hangi işlerdi? Gülükmen. Butta kız balam var. Ee, erim Botaş'ta işleydi. Hazır sizlerle, e, sizlerle hem tanışıp ben Özbek dilinden. Başlayalım sizden. Siz ateizme mi? Ben Kardeşleri şey siz. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde. Ne iş klasız? Teknik yarış. Siz atınızı öğrenelim. Ben atım orada bekliyorum. Kardeşliği yapsız. Netçi yaşarsız, yaşist netçiden. Netçi yaşarsız. Kaç yaşındasınız? Benim yaşım. Hı. Benim yaşım 29. 29. 20. 20. Ha, 29. 9. 9. Yaşa. Sizi öğrenelim ateizmi. Hı hı. Karar Değişeyi siz? Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Nietzsche yaşarsız. Nietzsche yaşarsız. Yaşıyız Nietzsche. Benim yaşım 34. 34. 34. 34. 34. Üyelik misiniz? Üyelik müsüz? Evet. evet. Balayız var mı? Evet. Burada balayız var siz de söyleyin Ali. Benim farkım Metin Akaya. Hı hı. Serbest. İşlevsiz. Ülik misiniz? Evet. Ülik. Ülik. Ülik E, ee, baleyiz var mı? Var. Üç de baleyiz var. Neçitası kız, neçitası oğul? Hamlesi oğul yapıyorlar. Size afiyet öğrenelim. Ee, işleyesiz mi? Ha, Üniversite gemi mi ketasiz? Qaysisiga? Fakultet. Sizi atınız? Üliksiz. Baleyiz var mı? Üçte baleyiz var. Kız oğul. Bitti oğul. İki de kız. İki de kız var. Siz artıyız öğrenelim. Benim vardı. Hadi işler yaz. Okulcusuz. Qaysi okulda o'qiysiz? Maktabda. Qaysi maktabda o'qiysiz? Siz ee, şey mı o'rganaylik. ishlayapsizmi o'qiysizmi o'qituvchilik yaxshi ee, bolangiz bormi uylikmisiz bolangiz bormi Mutlak kızıyız bu artık. Nietzsche yaşar. Yaşı Nietzsche'den. Nietzsche yaşar. Kızıyız yaşı. Ha. Nietzsche alik. Dokuz. Dokuz alik. Ee, zannediyorum gördüğü kadarıyla e, gramer olarak Türkiye Türkçesinden çok büyük bir farklılığımız yok. Ee, şimdi yazıya girmek istememin bir sebebi pratik derslerine girmem. Bir diğer sebebi de gerek Kril alfabesi gerekse Latin alfabesi e, Özbekçedeki sesleri vermekte yetersiz kalıyor. E, men derken e, oradaki e'yi e, Latin alfabesiyle vermek mümkün değil. Men e, ya da ket derken. Latin alfabesiyle yazdığımızda ket diye okumamız lazım. Ama Özbekçe söylerken ket diye söylemek gerekiyor. Dolayısıyla e, siz bir takım şeyleri sormadıkça e, konuşacağız. E, şimdi Biz e, bugün e, biz bugün saat 4'te ee, məktəbə keldik. Oxutuvçu qrupdaga kirdi, Ders başlandı. Ee, Oxutuvçu bizə anketalar verdi, biz bunu cevapladık. Ee, size şimdi usulü çalışmayı ister miydiniz? Bir onu sorayım. Yani bunu tekstil ettirmeyi falan düşündüm. Bir takım programları hazırlayıp da e, Hüseyin Özbay, Özbay Hoca ben yapacağım o işi dedi. Yine herhalde öyle çalışmamız gerekecek. E, soru soralım o zaman birbirimize. Bugün için. Tekst hazırlamamı ister miydiniz? Yani sorulu cevaplı. Ee, biraz hı hı, daha e, kolay olacak gibi. Hüseyin Hoca ile konuştuğumuzda o kendisini yapacağını falan söylemişti. Konuşmaya nasıl? Siz bugün e, bugün işte e, ilk temel Turgenmenki'yi nimeler kılıyız. Siz bugün tabii Evet. Özetlerle bizim ses frekanslarımız nasıl? Mesela İngilizceleri çok hızlı konuşuyor. Hı hı. Onu kelimeden yakalayamıyoruz. Peki e, kulağımızın sekanizasyonu uyumsuz İngilizce bizim. Acaba özbekler e, ses uyumumuz nasıl? Daha doğrusu ses araları mesela. Biz kelime arasında genelde dura dura konuşuyoruz. Hı hı. Biraz daha hızlı gibi yani e, Özbekçe'de. Biraz daha hızlı e, yakalamakta güçlük çekilebilir. Ama e, önemli olan e, bana kalırsa tilafızdaki yani işte dört çeşit ağ var. Bunu fark etmek. Size ben şimdi yazılı olarak vermeyi düşündüm. Şunu Latin harfleriyle yazıp verdiğimde okuyup pek bir şey anlayacağını zannetmiyorum. Çünkü o sesi çıkartamıyorsunuz. Türkçedeki gibi okuyorsunuz. Mesela ben buraya bir saat diye yazdım. İşte törtte diye yazdım Türkçe okurken biraz şey oluyor, anlam, anlamıyor, anlaşılmıyor. Ben bile mesela bu Kriyo alfabesiyle ya da Latin alfabesiyle Özbekçe metin aldığımda bazı kelimeleri o ses, diyelim bir A var, dört nüansını da söyleyerek hangi anlama geldiğini sonunda bulabiliyorum. Yani olduğu gibi okuduğumda e, bir anlam ifade etmiyor. Şimdi annenizle babanın Özbekçe mi konuşuyorsunuz? Bizim evde sürekli Özbekçe konuşulurdu. E, artı Şimdi tekrar Özbekçe. <laughs> Bizi üyümüzde hem de Özbekçe gepirişerdi. Otam, onam, akam, opam Özbekçe gepirerdi. Ben e, 13 yaşar bo'lganimda e, Türkistanlık bir amaki bor edi. e, ders, ders verirdi. Nima? E, O'zbekcha ashilla Töryıl-Eydatuy'da. İnden keyin e, Radyo Liberdi'ye gittim. Eyda e, bir ayça kurs gördüm. E, Mənim Özbekçəm ulardan <laughs> kelədi. E, Uxtlarımı, etkenlerim həmməsi uxuldu mu? Okuyoruz mu? Uxtuyuz, hə? Yavaş, hə? <laughs> <laughs> <laughs> ikaz edin ben hızlanabilirim. Ee, o zaman şöyle yapalım. Sizi tanıyalım. Biz Türkçe konuşalım. Yani Türkiye Türkçesiyle size sorun da sorun. Siz Özbekçe ile cevap verin. Mesela Özbekistan'ı gördünüz mü? Ben, ha. ben Özbekistan'ga ketganmasman. Ketmadim. Ketmadim. Ketmadim. İnşallah ketamiz. Hammamiz ketamiz baravar. Hammamiz. Anlamız. Anlamız. Baralar, şüphemiz. Evet. Sorusu da mı eğer Özbekçe sormaya çalışırsanız daha iyi olacak. Yani beceremediğinizde Türkçe yani Türkçe Türkçesine çevirmenizde bir mahsur yok da. zorlanarak olmaz. Bir şey bir olay anlatın bize. Bazı olaylar var. Bazı müşahedelerinizi anlatın. Biz de zaman zaman soru soralım. Oldu. Tabii. O zaman daha dolu bir şey. Tabii tabii. Zaten bu dediğim gibi benim ilk eğitimcilik denemem, ilk dersim e, biraz zor geçecek. Benim için de zor geçecek. Bundan sonra daha kolay olacak zannediyorum. E, karar veremedim yani nasıl bir yöntem izleyeceğim konusunda. Bundan sonra daha kolay olacak. Sizin önerileriniz benim için çok önemli. Ee, eğitimci değilim kesinlikle. Ee, başlayalım. Ee, Siz Ötken Lemkeli'yiz mi Beygen? Kemal Bey. Ee, Ortak e, Özbekçe biləsiz dedi size için. Özbekistan. Kaç ay gittiniz? Bir ay Allah, Allah, Allah, Allah. Aha, gittiniz. Ee, İşten mi yuvardılar? Yok, özeliz, meketeliz. Lan kettiyiz. Kettiyiz. Ne yaşa? E da neç, e, gün turdeyiz? Ya ki neçi ay? Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta. Hafta. Turdeyiz yani yaşlı. Bir haftada e, rastlan derseler organik kepsiz ha. <laughs> Yaşlı, nalim böyle yaptı işlerde. Ben, e, nerse ne demek? Onu sorabilir miyim? Şey. Şey. Hı, nerse şey. Nerse. Hı hı. Tabii tabii tabii. Yazın lütfen. Yani benim yazmamı istediğiniz şeyler varsa onları ben de yazabilirim. Biraz burada hıh varmış tebeşir falan. Nerse. Nerse. Şey. e, kalıpları da vereyim isterseniz. Yani yazarak vereyim mi? E, bu. Ha, bu, e, birbiriyle halatı sorma. Önce tanışmaktan başlayalım. Zaten bugün tanışmaya ayırmıştım. Ee, sizin Müziki e, genellikle inç takısı var biliyorsunuz. E, belirgin bir şekilde söylenmeyen. Sizin atiniz mi? bırakılmaz. Ben de siz yaşlısınız. Nasılsınız, iyi misiniz? Yani nasılsınız diye pek bırakmıyor kalıp olarak. Hadi siz yaşlı mısınız? Cevap olarak da genellikle verilen Dage, şükür, Allah'a şükür. de yazılır ama özünüz de olur. Yani o iki ayrı yazılışlar. Öziyiz. Öziyiz. Genelde konuşma dilinde o derler. Yani özünüz yazıda dediğinizde doğrusunuz ama konuşma dilinde söz ifade yaşlısınız. Türkçe'de yazılırken masanın lisiniz gibi şeyler ayrı yazılıyor biliyorsunuz. Burada da böyle bir şey var mı? Yahşi'den sonra Mısır'ı ayrı mı yazacağız? Yok hayır beraber. Yaşlı mısınız? Zaten Mısır'ın mi yaşlı mısınız? Ee, konuşma kalıpları genelde zaten e, kitap dışında e, pratikte konuşma kalıplarını vermeye çalışıyor. Mesela özümüz de genelde yazıda kullanılıyor. Özümüz. bence pratiğin önemi o. Yani bol bol konuşarak yapacaksınız. Görme mesela bir kelimeyi görüyorum. E, Latin harfiyle yazılmış. Türkçe gibi okuduğumda anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Onu işte oradaki seslerin nüanslarını kendi içinden tekrar ederek hangi anlama geldiğini çıkartabiliyorum. Onu ancak konuşa konuşa öğreniriz. Ee, mesela en bilineni Kel. kelim. Ee, bunu ben yazdığımda okurken kel diye okumamız lazım. Ama kel. Ben bunu veremiyorum. Kel. Gelmek değil yani. kelim. Hı hı. Yani i ile e arası bir şey. Ama bunu Latin harfiyle ben böyle yazacağım. Kelim diye okunacak ya da kel ya da çıplak halde de kel diye okunuyor hiçbir anlamı kalmıyor. Ki mesela Özbekçe'de kel kel de denir. Başı, başı kele kel. Orada kel diyor. Ama ki bunları kulak dolgunluğuyla falan öğrenecek şey gibi geliyor bana. Bir dönemde işte 1920 küsürlü yıllarda Latin harfleriyle öğretilmiş. Onu Hüseyin Hoca ile bir konuşalım da ben aslında bunun üzerinde gitmek isterim. Ama e, Latin harfleriyle ama bizim 29 harfli kısmı değil e, ağır harfler falan var. Bana kalırsa en yakın o. Sizin öğrendiğiniz açısından da kolay. Külden daha kolay bence. Biraz daha ilerleyin çözeceğiz herhalde onları. Başka ne gibi kalıplar var? Ha, bugün e, peşin alt hatta numer yediyiz. Alt hattadan numer yediyiz. Peşin. Peşin. Öyle. Öyle yemeğinde ne yediniz? Ee, siz ne yediniz? Peşinde. Bugün, bugün, bugün, bugün, bugün, bugün, peşin, peşin, avukatı da, avukatı. Avukatı Avukat. da. Hı hı. Yazabilir miyiz? Tabii. Evet, bu da işte evet. avukat, evet. avukatla konuşuyor. Avukat. Avukat. Avukat. Avukat. Avukat. Avukat. Şey olarak Avukat. Avukat. Avukat. Bakın burada da peşin diye okunuyor. Peşin. O E'de de bir şey var. Evet. I ile E arası da peşin. Bu dediğimiz gibi yine de olur. Ama konuşma dilinde bu kullanılıyor. Ben şahsen Avrupa'da ne yediniz? Yemeğinde ne yediniz? Peşinde ne yediniz de olur. Yani ben burada artık peşinde diye de öyleyim. Öyle anlamında. Oldu. Nanışta. Nanışta. Nanışta. Nanışta. Akşam. Ee, akşam e, keçkuru. Nanışta, nanışın baharı mı da nanışta kitabı falan böyle. Nanışta e, şey kahvaltı anlamında. Kahvaltı, sabah kahvaltısı anlamında. Sabah. Sabah. Ettemem. Sabah ettemem. Şu yaz ettemem diye yazalım. mı? da diye. Şey yapıyor, konuşumda, Sabah. Mamişte sabah kahvaltısı. Peşin öğlen. Geç. Kurum. akşam. Şeyde sahur diye zamanlardan biri işte sahur vakti falan denir. O bize sahur diye geçmez Özbekçe'de seher. Yani Türkçe'de de var seher. Ee, sahura kalktınız mı yani? Seher götürdüyüz mü? Bugün peşin altında Hümeymi'yiz. Bugün peşin altında Alkatı'da Alkatı'da Alkatı'da Alkatı'da Nani Salam Salam Salam Suvaş Suvaş Suvaş Çorba Okur, e, yani söylerken suyu baş. Oradaki yeri düşüyor, suyu baş. Genellikle Özbeklerin e, en meşhur e, e kendileri içinde, misafirleri içinde suyuvaşla palav. Adres ödeyecek miyim? Buyurun. Palav. Bizden tarihi de var galiba etiketçiler var değil Tabii. İsterseniz, isterseniz şey, ya ben Türkçe'ye dergilere veriyorum aslında, Özbekçe devam etmem lazım. Ee, hakikaten e, Özbekistan'da e, mihman figanı mihman. Mihman figanı da e, talafı masayız, bu miydi? Gnoxis claim yonga palov bo'lishi shart bo'lmasa mehmon o'zini istamaganingizni özünü ayb bo'ladi palov ayıp nonti ham qilsangiz chuchvara ham qilsangiz suyg'ash ham qilsangiz oldiga palov qo'yasiz go'sht ham qilsangiz e, ramazonda o'ttiz kun ramazonda her saharda pilav yener. Yener, pilav yener. Başka hiçbir afet yemeydi, hiç kimse. 30 gün Ramazan. Saharda avval xotinlar turishadi, 2 soat avvaldan palovni damlab qizil namoz demler, Damni, damlab, damlamak. Ha, Palavra bizi denle, e, denleyiniz. E, suyunu suyunu tatkenleyin gülüç. Ağzını bekitip küpez ateşte otta türedi. yarım saat türedi. Demledik biz. Boşalandı. Naniştege e, Mihman Alışan köp e, bizi Özbeklerde. E, peşin artatı köp alışmaydı Mihman. Naniştege ya keçkun. Ortak ya alışardı Mihman'da. Peşinde hatınlar çakırsa hatınlar fikirleri Mihman'da. Hatın. Hatın. Hatın. Hatın. Hatın. Hatın. Hatunlar yerine ha, hatun. Ee, kadın. Ve, e, Atizm neydi? Metin. Metin cevap. Özbekçe'de hatun adlarını sonuca Han deyişler. Azize Han. Siz Orkide Han. Siz Metin Can. Bu, e, erkek kişinin atını Hinige'ye can düşer. Metin değişmedi. Orkide değişmedi. Orkide Han, Azize Han, Metin Can, Hüseyin Can. Tabi yani bunlar e, biraz da kültür şey. şey yok yok. Ta, e, yok. Demiyorum. Orkide değil. Siz, o e, sizge çakır geldi, orkide bir deb chaqiradi Hı hı. Hı hı. Şu ağırlıkken. Çakır abi. Bakın işte burada da çakır adı. Çakır adı. E desem olmuyor. Çakır adı olacak. Yani A deyince de olmuyor. Çakır adı. Çağırır. Karşılığı. Ee, fakat e, bu Metincan de yani, mən sizə Metincan deyə, deyərəm, orta tez değildi. Ya ki, e, iş cayizdə getdiniz, sizin müdürünüz var, siz orada can deyəniz, bekliyiniz. Metin Bey olarak. Bey ya. Hı hı, Bey, Bey anlamında. Kattalarda yani. Bey, Bey. Kattalarda. Can, nereye Küçük böyle yani. Eskiden küçükken, orta benizgen e, diyelaksız John Wick. Sizi kattalar izlem sizce John Wick'i. Orta benizgen John Wick'i. Sizler küçükler geldi. <laughs> Kattalar göbek. teyze, hala. Özbekçe'de. Hala. Mali dilimizde de kullanıyoruz. Halaya bizi, teyzeye hala. Benim hanım bildiği için alışamadım. ben de şimdi sonra alıştım. Ee, biz e, küçüklükten kitaba geldiğimizde hem, hem şairler vardı. Biz e, Tuğ Gencoy'da. Akşehir'de Tuğ Gencoy'da. Akşehir'de Türkistanlıklar e, aslında oturgan joyi boshqaydi undan ee, keyin biz işte otamni o'rtoqlariga amaki onamni o'rtoqlariga xola derdik amaki amca hala teyze hanım hani Türkiye Türkçesinde de öyle denir işte genelde şey işte hani teyze bilmem, bilmem ne amca Mevki'nin e, katta olduk teyze teyze bir iş yaptı. Ben köp zor alıştım. Kim görsen hala dedim ki olabilir. Peşin, peşin, e, öyle yemeği yok, öyle bak. Öyle, nakit, nakit, peşin, öyle öyle mi? Şey, alfabet deniyor. Sadece şeyden, non de. Ki bunda Gösteremiyorum. Fars çalan Farklı. geldi. Şey, sabah kahvaltı. Ertemem sabah. Konuşurken ama ettemem diye genelde söylenir. Yani öyle duyduğunuzda ertemem anlamına gelir ve konuşurken ettemem. Ettemem. Ettemem niçide turatsız siz? Siz niçide turatsız ettemem? İstemez mürçidat rahatsız. Saat mürçidat rahatsız. İstemez saat netçide turansız. Saat beş yarında. Buzdaklar. Ya şu keşfet mi? Pişmiyor kaçan kızı. Neçide? Ha. Izotlayarız. Staj neçide turansız? Altı yer. Kiralı. Altı yarında turansız. Mesela ben de arkadaşım sözünü Evet olur anladım. Ben Merhaba. Merhaba. Hem de hem de ben Meltem. Meltem. Ben de. Yok. D yok. Meltem. Hem D'li geliyor zaten. Meltem. Ben de anlamına geliyor burada. Buradaki hem ismin halleridir. A hali, bir hali, bir hali, D hali. Yoksa bir de bağlaç var. Bağlaç. Bağlaç. Meltem. Ama kelimeler aynı yazmıyor. Tabii. Meltem. U UHAL, BİSHAL hepsinde VDA anlamına geliyor. O da falan diye. Ertena. Não, Ertena, sabe? Şöyle meni söylemeden de şu şekilde yani sona ekleyelim. İrfana saat dokuzda dokuzda Turana Burada zaten ben buldum Yani ben ertenen saat 9'da Turan'a, ertenen saat 9'da Turan. Aynı şey. Özbek şartında meydanları sabahtı. Özellikle sayılarda 300 ikileşmesinin çok olduğundan bahsediyor. 30 yani. 30. 9, 7. 7. Bir, iki, iki, üç, dört, Finish. Bunun bir sistemi var mı yoksa rastgele değil mi? Bunun bir sistemi var herhalde. Valla İki. 2, 7, 8, 9. Evet. Dokuz, üçün olduğu zaman Hı hı. Eğer ki ikisini diyorum. Siz Efe'nin e, ne biçimde yapmamış katlanıyız? Ne zaman Siz ekrana hepsini yazayım mı? Şunları siliyorum artık. Hocam orada netçide ne zaman mı? Kaçta? Kaçta? Ne zaman değil? Nasıl vakit dediğimizde hangi zaman, hangi vakit ya da ne vakit anlamına geliyor? Netçide kaçta? Plasenta diyebilir. Değil mi? Plasenta. Sen başka yanınızdaki. Desek konuşurken. Geçine plasenta. Plasenta. Tabii tabii. Soruda. Bir de e, İzmekçe'de Bilasis yağında sen kök getirmeyin. Sen demeyin. Siz kök yüklendirin. Sen e, Fala, Isga. Sayın Hı. Siz. Siz. Sizden ben e, atamge siz derdim. Akamge siz deyman haliyen. Atamge ham siz deyman. Beni ciğerler ben siz deydi. Kichiklar kattaga siz deydi. Sen aytmayın. Ee, Sen deganimdek işte balezga aytasiz uşanıyan köp etmeydi. Atan bence köp olmuş siz diyebilir. Olan sisteyi. Ee, eğer Özbekistan'a giderseniz sizi çok kullanır. Sen hemen hemen yok gibidir yani. Çok böyle küçük çocuklara, çocuğunuza vesaire söylenir. Yani bir başkasının çocuğuna da sen denmez genelde. Siz. Hı, seni hemen hemen unutacaksın dediğim gibi. Herhalde anladık. Uktayız mı öyle etkenler mi? ben bir şey yazacaktım. Yeni yazacaktım. Hırsız. Yapamam mı? üç tane. Namiş, namiş. Namiş tane. Aslında buradakiler vermiyor. Farkındaysanız sesi ama namiş tane. düşün özgürlüğüne erişimiz Biz mi değiliz? Ya ki şeyden mi? Özbeşeyen. Benim dedim. Güzel bir tane. Ne için? olarak niye bu belirmişti, belirlenebilmişti? Özür Ne için istersiniz? Uyan var. Köp, köpün çöpülmeydi. Özbekçe bogen niye yandım diye köpün Yani o Maksat ben kulaklarınızda oldum. Orayı anlamak öyle. Siz ne için istediniz? Özellikle kirişini. Ne için? Özbekistan sağlar oldu da mesela Türk dünyasında bir şey sağlamak için. Türkiye'de ben çocuğum ismini e, Çağatay koymuştum. Nostaljik bir şeydi. Kime için tezgah verelim? Ateist Ali Can. Kime için tezgah? Tabii. Siz Özbekistan yetişimi istiyorsunuz. Evet. Sizin mi için? Özbek, Özbekçen İslam'daki e, ee, Müslüman süreçte özür dilerim. Sizler seçin. Hı hı. Mümkün Batmanlı'ya. Ee, Batmanlı'ya gidersiniz. Evde, eve gidip e, iş varsa Özbekistan getirip gelirsiniz yerine. Siz hiç zaman getirebilir misiniz? Çok çok çok köyler yaşlı yaşlı yaxshi olduğu için bo'lgani Çok yaşı bu e, bir til bölgeni için. Yaşı. Burada çırağlık denmez. Güzel hani güzel dilde kullanılmıyor. Yaşlı iyi. Yaşlı hem iyi hem güzeli veriyor. Güzel karşılığı çıralık kız. Çıralık oğul. Ee, çıralık bana. Ee, yaşlı e, til. Çıralık yaşlı e, surat. Evet surat resim. Yaşlı surat. Orada çıralik kullanılıyor. Cüda diye bir kelime için. Cüda. ha. Çok. Cüda. Cüda. Cüda. daha çok fazla olduğunu ifade etmek için. Salın beni. Özledim. Salın beni. Özledim. Bir şey var. Güzel. Burada da çok mutluyum. Güzel ama. Sizi, sizin balığınız güzel ama. Yani çok yaman bir çocuk. Yaman. Çok ama mutluyum çok. Sizin balığınız yaman değil de sizin balığınız güzel ama. Güzel. Güzel. C değil ama yani. C. <laughs> C. Cel. E, A, E'si bir şey. Bunu harflerle göremiyoruz. Cel ama. Sizin balayı, sizin balayı cel ama. Çok haşarı falan yani. Hı hı. Bu hani olduğu Modern için. Olduğu için. Modern, modern. Yani bunu da buradaki gibi okumuyor tabii. Modern. Yine E ağrısı. Modern. A nerede var bakalım? Tamam. Orada A var ve çok kalın bir Tamam. Tamam. Değil. Tamam. Hı hı. Buradaki falan hep E ağrısı. Modern. Sizler e, Türkçe işindeleriniz piyasız mı? Piyasalar mı? İşindeler mi? Bilmek. Bilmek. Sevmek. Eşinde. Aşırılar. Aşırılar. Aşırılar. Slav, Özbekçe, aşırılar mı? Suya Slav mı? Suya Olmasa Fransızlar diye aldığımızdaki e, hafta aşırılarını e, yazılgan aşırılardan etkiledi. Gözüküyor. Yani çok fazla yani hem okuyumuz hem örgenemiz hem e, sizlerde sual işlerimizde yaşıyorlar. Var, kaset küp var da bunu okuş daha kıyım. Juda hem kıyım. Ben hem küp bu e, ukanım. E, yaşımda erkek uyandı. Kıyım dolar. Akeleyin. hangisi tutmaz. Oradan var. Sen nasıl okardın Yavaş yavaş yani şey, ben de bilmediğim için bilmediğim için. Bir soracağım. Anlatın da okuyun. Annesi dinliyorlar şiirleri. Evet. Evet. Ben de var, Türk var. Mesela yaptım. Siz ne yapıyorsunuz? Özbekçe gelmiş miydiniz? Özbekçe. Geç. Ne geç kaldı? Geç kaldım da 10 dakika geçmiş. Bu mesela sizler ikinci derste imza Ben qo'yinglar man kelmasa yetishmadi bo'ldimi hech qo'yadi o'rtoqlar siz otingiz Güzel, güzel. Birkaç tane geçiyorum da buradan kursa son verme durumu var yani. Siz müsamaha edin de yine evet yine de imza koysun. Evet çünkü 5 ders o bunu yok olacak kesilecek bu kurs oluyor ben e, dedim e, ötken yıl Kimer dedi. E, fakat e, beydekiler bizi hem de e, hoş görüktü. Kim bomaktı. E, o şarkıyı ben bilmiyorum. Bugün bunu ne olsun? Başka bir konuydu. Bilgi bence eder. E, Samsun'da. Onlar bizim azalıp yok olmamızı istiyor herhalde. Bu iş, iş olmasın diye. Zamanlar hepimiz gelmiyor. <laughs> Çok iyi niyet olduklarını biliyorum. Ama geçen yıl yani iyi niyet Gevşek oldu. Yani ben bilmiyorum. Gelmesin diyorsunuz değil Nerede kalmış? Bayağı gidiyorduk. Programsız da olsa <laughs> bugünkü isterseniz çok sık kullanılan şu kelimesi özellikle hemen geliyor. Var. Var. Fakat. Fakat. Ve. Fakat fakat. Pardon. Bugünkü derste öğrendiğimiz kelimeleri şöyle bir yazabilir miyiz? Onları bir derste öğrenerek gelelim. Tekrarlarınızı yazmıyorsunuz. Yani yazarken tam, tam kaçık yazıyor hocam. Tamamlayamıyoruz. Daha fayda olmaz hocam yazarken sorularımız. Çünkü hasta ürünlerimiz bir arkadaşıyla ben e, valla sınavda şey öyle anladım. İlk aylarda girmeyi istemiyorum. Yani. Evet. bir, iki ay sonra. Pratik olarak bir yazarsanız hocam. Evet. Öylesi daha kolay olacağına karar verdim. Ve aslında yazmış, ben şimdi neler konuştuk onları hatırlamam lazım. Bir kere şeyler var değil mi? Çok... Ha, ben, bunu biliyor musunuz? At, at. At, at. At. Bana atın. Ben atya bindim. Onu Burada ikisini de aynı şekilde yazmak zorundayım. Ha. Ee, yaz, yaz. Okunduğu gibi değil ama yaz. Nietzsche yaşarsın. Sizi yaşayız. Nietzsche. Ülük. Ülük ben. Ülük. Evli. Külliye demek. Hı? Evet. Küllik evi. Çırağlık. Karşılığını hemen okursunuz. Kulik. Kulik. Kulik. Bu bir ile iki arasında yine yani cahil ee, çirkin çirkin güzel çirkin şu az onun oposite aynı çirkindir bir de kötü e, beklenmişleri söyle Türkçe güzel çok, çok fazla, çok daha fazla kuvvetlendi. Köklük. Kök az. Köklük diye, köklük almıyor. Ha? Köklük diye, köklük. Köklük. Köklük. Ha, kökler. Ha, e, çoğaltıp. Köklük doğardım. Çoğaltıp. Köklük doğardım. Köklük şekilde kullanılır. Köklük. Güzel bir şey. Anlıyorum. Yani çöplükler belirlenildiği şey çöplükler şey Nasıl bir şey çöplak? Güzel karşılıyor mu yani çöplak? değil de çoğaltmak aslında yani çöplak. Çöplak aldım. Çoğaltıp aldım yani. Çoğaltmak. Hocam bir de bu Anadolu Birleşik Hükümetler işte. Mesela geçen Hawaii. Hı hı. Bunlar kullanıldı mı? Ötken diyor. Ötken Ha, bu yıl ötken. Şeyde kullanılıyor mu? Hayır, kullanılmıyor. geçen Bunları dönemden. kullanmıyorlar. Bu, e, buldur kullanılır. Buldur kullanılır. Tabii. Kullanılır da geçen için ötken. Ötken. Yani geçerli. Bir de şeyleri yazmıştık. Yay, çay, çay, bir de salya. Ben karşılıklarını öğrenir miyim? Çay, bu şey yani akan çay, evet. dere. Heh, dere dedik daha iyi çay yer. İçilen çay Çay çay. Evet, içilen çay çay. Çay çay. Ve özlüklerini e, köp sürgenler üzerinden bir tanesi palas, bir tanesi çay. İşte oraları, işte oraları. Etten antrendik, başlanadı. İşte çayını. Hiç bunun yapıyorduk yani aklı. Köp. Köp açık mıydı? Şey. yok şeydi. üzü. nima ichiga ozgina choy solishadi choy ichiga ozgina choy qoshiq bo'lsa bo'ladi shundan keyin u ochiq bo'ladi ichi eslamandan turib ovqatlarda yaxshi ichiladi suv olib kelinmaydi choy keladi ovqatni Demek ki Hanna karşısı efendim. yani onu da demiştik. Onları tekrar tekrar yazayım mı? Daha önce yazmıştık yani. Bundan sonra e, kelimeleri ayrıca yazalım o zaman. Böyle şey yapmayalım, bölelim tahtayı. Değil mi? Tabii. Geçen, geçen, geçen. Ha. Çok. Ee, gelecek. Önümüzdeki. Önümüzdeki. Hemen önümüzdeki yıl gelecek. Evvelki yıl. Evvelki de kullanılır ama ötken daha kullanılır. Evvelki de çok az. Çok az. Az, çok az. Az yine. Mesela e, çok az bir şeyden bahsederken az gene. Biraz önce dedim. Ee, Özbekler çay diye çok az çay, e, az yine çay salardı. Az yine. Çok az. Çok az. Az yine. Az, az yine, az, az yine. Çok az. Özbeklerde e, eğittim. Üstad eğitimlerde. Tam eğitimlerde. Ameliyat bilgisi. E, Kanilsiz. Kelim. Kesin. Kel. Kes. Kes ayıplar. Oturayım. Bosaha. Kel. E, Yaşlar. Kelim. Kesin. İyilerdi. Neyse. E, bir de Türkiye'de de var ekan u. E, erlari xotinlariga, xotinlari erlariga en katta bolalarni otini Laringiz? Tamam. Adıyla kabelerdi. Mani bizi en katta ikamiz Gani. İki. İki. İşte abi kardeş. Kız kardeş. Singlim, singlim ben bu işe getirgende, Hı hı. Ece, abi, kardeş. धनारा Neleri? Turu. Neleri? Müdire. Dediğim gibi ben 40 defa karşılığını verdim. Nevera spor, nevera. Nevera, torun. Evera, torunun çocuğu. Şenera, torunun çocuğunun çocuğu. Yani. Özbekistan'da yaşlı olarak çok yüksek olmalı. Türkiye'de kavramlar gelişmiş. Çevrelesini söyleyeceğim ki insanlar. Bilmeyiz abi. Yani. Bilgi falan. Yani, buna, kudamız. E, Bizi kudamız, e, çevrelesini söyleyeceğim her yer yaşayan şeyler. Kök yaşayıp kökmez. Yiyetmiş olsa boğar. Fakat 12 yaşar evlenir. 12 yaşar evlenmiş, 12 yaşar rahatsız oldu. Balatya 14-15 yaşar evlengen olsa ağzı çağırmasın. Bana anamam. 13-14 yaşar evlenirse. Non. Topaç. Non. Nan Farsçadan gelmedir. Aslında tokaç. Tokaç. Hı hı. Ama nan çok kullanılır. Tokaçlar nan çok kullanılır. Nan. Tokaç pek fazla kullanılıyor, kullanılmıyor ama e, aslında tokaç. E, nan yerleşmiş artık dilimize. Nan aktif, nan İngiliz. Parçaklığında, yekşanda, duşanda. Şanda. Parça. Parça. Şimdi ee, ben uzun e, ailece ait falan yazışmaya başladım. Bunları bitirelim. Ne için tanımak için? Şey. oldu mu? Çok mu? Oldu mu? Ota ona. Fakat e, burada birkaç tane ata Neden? Dede de ata anlamına geliyor. Baba anlamına geliyor. Ona, aya, oy. Anne. Hüsane Hanım. Ay. Ay. ayak, ayak, Ay. Aycan. Anne. Anne. Aycan. Anacan. Hüsane. Anneciğim. Can. Eğercan. Kaynağı. Kaynağı. Kaynağı mı? Kaynağı. Kayınana, kayınbaba diyor. Ha öyle mi? Hı hı, ata, ata. Kaynata. Kaynata. Hani kayın, kayın, kayın. Kayın. Dede, dedegen dede değişlerdi. Fakat bu Güney Türkistan'da, e, e Osman Türkistan'da, Ataga dede değişlerdi. Bizden, Tutan'da, Taşkent Tutan'da atacı, e, babacı ata değilmiş, dedece dede değilmiş. Güney Türkistan'da e, ata, yani dede son devre geldi de ateist sorardı. Zaman. Hı hı hı. Ben de Türkistan'dayım. Diyorsunuz galiba. Ayakkabı eğitimimiz biz. Ona gel, göre bizi Toshkent doğumda ayarlayın. Ama e, fakat hammasi etladi ona, aya, oyi ko'rgan joyingizda onna. Bibi bor. Bibi ham ona degan. Dudu men eshitmadim. Bibi bor. Bibi bor. Ona. Bilmem. Hala, e, hala, anne. Hala. Yüzü anne. O da anne. Anladım. Tacı bibi. Nane, e, nenemli. Nene. Bakın tacı bibi. Annelerin tacı. Emmi. Emmi, emeti. Evet. Sana dahi bir şey söylemiştiniz. Emmi de kullanmıyor değil mi? Yok. Eğitim Hala demek. Ha hala e, hala teyze. anne, hala. anne, Bibi. Anneye nasıl yemeyordum. Çok yardım mı? Kullanım konu. Hmm. Eşyanın beş manelerinden anlatı taciz değil. Taciz değil. Annelerin taciz. Nanı, nənəmni otu, tacı bilir. Otamın otu Abdüləziz. Mən otu Əzizə. Əzizə ha, deyirsən. Sizlərin adlarını hazır e, içində gəlmədi. İnşallah, mümkün. sevginin hayatını hayatını yaptı. Şirali. Şirali. Zaten şirali. Şirali. Değil Annesiz yaşlısız, yaşlına. Şükür, hüdaga şükür. Allah'a şükür. Yaşlına. Siz özünüz kandesiz. Ha? Ama parçamı çok farklı literatür etkisi, edebiyat. Eve götürüldüğü için. Biraz önce dedim eşimle lanet almayız yani. Kürt partide var aslında. burada. Eşimle uğraşmasın diye Kürt Kürt partisi insan. Koşu var. Hı hı. koşullarda Türkistan, e, Özbekçe tanrıkör. Eşilelerde konstitüt Altın ilgili falan bir ayrım oldu. Koşukla eşili arasında. Vardır muhakkak. Ee, sözlüğünden bakmam lazım. Yani karşılığını. O zaman yu destanları, yu törenleri falan filan. Acaba Can yapıyorlar böyle. Yığlaş. Yığlamak, ağlamak. Yığlaş. Yığla. Yığlamak. Yığlaş, ağlama, şey, ağlayış falan. Bu kadar sözlük çalışması falan mı yok? Sözlük falan mı Şimdi benim elimde, yani şimdiye kadar e, Türkiye'de böyle bir çalışma yoktu. Benim elimde e, İngilizce özetçesi bir madenim. İngilizcem e, çok çok yeri olmadığı için ben bir hali zorlanarak işte olsa buluyorum. İngilizce, Türkçe, özetçe sözlüklerle şey yapıyorum. Çünkü ben konuşma dili içerisinde biliyor için muhakkak yani insanın kendi dilinde bilmediği karşılıklar oluyor. Ve şimdi bu Kültür Bakanlığı bünyesinde bir sözlük bitti. Bu çıkacak. 8 meclisinin karşılaştırmalı çıkacak. Ondan sonra da bunlar e, ayrılacaklar. Sadece Özbekçe, Türkçe, sadece Uygurca, Türkçe, sadece Kazakça çıkıyorlar. Şimdi 3-4 kadar çıkacak inşallah. Kazak Türkçe sözlüğü var Türkçe'den Daha önce çıktı. Uygur Türkçe sözlüğü var ama Uygur Türkçe sözlüğü yok. man vagunibarkaga e, ketganimda eda topib olganman e, inglizcha o'zbekcha so'zlikni topib oldim lug'atni topib oldim <laughs> qiyin sizlar orqalari qiyin inglizcha o'zbekcha qiyin qiyin bo'ladi topib oldim topib oldim Burada ısrar edildi. Olmak. Tapmak diyelim. Bulmak. Tapmak. Bulmak. Tapı almak. Bu değil bir şey, birleşik değil. Şey. Bulup almak. Tapı almak. Satıp almak mı? Hı? Satıp almak Yani satıp almak. İkisini satıl aldım diye kullanırsan e, konuşma dilinde satıl aldım. Peki. Düşüyor aradan. Satıl aldım oldu. Thank you. yapıldığını Mekan bir aynı anda boş alanı şey şey oldu. Meclis, istismarlar. Bekar yer, istismarlar. Evet, yansız sonuna oldu. Değil mi? Plano, plano, plano. Classes, klavye. Hayır, şu kase okul kavramına geliyor. Yani ağırlık süreç. Şimdi güzel çirkin. Evet. Altına yeterli savaşa. Ben özümden özüm götü yaptım. Yaran götüyümler altına. Ha, okular mı? Ayken mi? Neler götüler? Çiftkurumda var. Kaya, kaya götüler. Çiftkurum. Çiftkurum. Kaya götüler. Kaçlar veriyor. Hı hı. Çiftkurum kaya götüler. Akşam nereye gidiyorsun? Ne? Yüz getirer. Siz karar getirersiniz. Yazdınız daha önce ben. Yazdım. Daha önceki dersiniz. Akşam peşin namışlar var. Etler, etler. Geç kurulmalı. Siz karar Ben yine yüz getirer. Yünge. Ben yünge getirer. C'est ça. ça. C'est une place, là. Une place. C'est une place. là. Toy diyor. Hala <laughs> evliliklerden bahsettik, buralardan bahsettik. Toy diyor. Toy, toy, toy. E, bizlerde anıma var. Bizden ne diyorlardı? Evlenmeden bir gün önce yapılan tören neydi ya? Kına gecesi. Kına gecesi pek olmazdı Özbeklerde. Siyah çapırdı dolardı. Siyah çapırdı bekarlığa veda diye bir şey. Siyah Java. Damat. Güvey gibi. Kiyal Kiyav çakırdı bilinçlerde. Toydan bir gün evvel e, Kiyav'ın ortakları çakırladı. Ular yapmaş verirlerdi, palav verirlerdi, kuyruğa tutunlardı. şimdi. ular oynaydı, filandı. İşte bu, doktor herhalde var. Bir tane daha veda siyaset açısından da. Birinci yansıma gibi kelime adını siyasetleri falan. Çakıda çağırmasa, siyah çağırdı, yani damat çağırdı. Tam Türkçe çağırdı, damat çağırdı. Gecesi. gibi. damat çağırdı gecesi oluyor. E, Damadın arkadaşları. Tabii çağırıyor. Öyle gidiyorlar. Ortağlar, ortak arkadaş. Bilmem yıllaydı. Yıllamasa ama ayıplaydı. Gelmez miydiniz Gelmez miydiniz bana dedi. Onun için soru. Deneysiz mi? Deneysiz mi? Biz zaten kendi Kelime sızma. Kelime sızma. Kemeye sızma. Yani konuşurken kemeye sızma. Gelir misiniz, gelmez misiniz? Gelmez misiniz? Bu, telaş sizin, gelir misiniz? Gelmeyiz sizi, gelmez misiniz? Gelmiyor. Şimdiki zamanla Gelmez misiniz? Gelmez misiniz? Gelmez. Gelir misiniz? Gelir misiniz? Gelirsiniz. Gelirsiniz. Gelemez. Çelasiz mi? Çelasiz gelemez. Gelemez. Gelmeyesiz mi? Kaybettemeyesiz. Bilge mi temeyesiz? Temel bilmez. Kamil vermeli, sen de vermeli. Kamil vermeli. Belge mi temel Buraya mı yardım? Belge. Buraya. Hepsini yazıyor. Yani yanmayacak diyor ya. Böyle. Hı. Dediğim gibi bu kemer sürümü, kemer sürümü sermeyesiz. Bölge mi sermeyesiz? Kemer, kemersiz. Bölge gelmiyor. Buraya mı? Bölge. Bu tekrar. Bölge. Beyin burası. Burası. Bölge burası. Buraya mı gelmez? Buraya mı peki? Yakındaki ünlüdür. Burada şurada dertler. Burada, şurada. İşaret panelerinde. Hı hı hı. hı. Beyler, şeyler. Burada, şurada. Onu mu dediniz? Hı. Şey verecek. Şey verecek. Çelekin aksine bu o uzak ifade etmek için, şu yakın ifade etmek için kullanılır. Bana göre bir Hı hı. Hı hı. Buraya mı gelme, gelmezsiniz? Gelmezsiniz. Gelmezsiniz. Hı hı. Şöyle diyelim yani. İnteger ilişkin işte var mıydı? Ha? İnteger ilişkin işte var mıydı? Numaral klaslar mıydı? Numaklar. İnteger işte var mıydı? rất nhiều nhiều lắm Thank you. Kooperatif iş var ki hani bu böyle yapıyor. Güzel. Güzel. Güzel. Balaram var değil mi? Balaram var. Kulağına var. Elan Pras. Sizin laflar. Kafayı. Ben evde ince ince Oh mein Gott. Stimmt. Was nicht jetzt so. Malum var. Malum var. Hmm. Deli değil. Malum değil. Malum. Malum. Malum gibi okunuyor ama malum. Malum gitmez. Değil. Olumsuzluk geliyor. Değil gitmez. Ben ertede e işte var mıydı? Var mıydı? Var mıydı? Buna klasik? Buna klasik? Buna klasik? Düşünceler alandı, düşünceler alandı, evler, düşünceler Var varana, barbasına varma niyetin olduğunu biliyor. Varmak istiyorum, niyet. Varana kesinlikle. Yansın bizden nasıl bir yansın. Yeah. So, it's not var? <laughs> işleriz. Hemen şey, özellikle. Size bakıyor bilhassa. Ne yapar? İşte siz öteki şey, beden. Seyda. Seyda. Diğerde. Beyda. Beyda da aynı. Diğerde. Mücayda. Cay, yer. Yer de kullanılıyor yani. Cay yerine. Diğerde. Mücayda. Beyda. Hepsi burada anlamına geliyor. <laughs> Saat Nietzsche. Nietzsche altıya on var. Bakalım burada ne kadar. Yaşandı. Ha? Dert bitti zaten mi? Bir sorularımızı daha bir soralım. Bir hepsi vereceğim. Şimdi Müşter e, ateist, müşter ateist, müşter İngiliz var. Bitter. Bitter ateist. Estağfurullah. İşte single. Single. Single. Dört ve beş. İkinci. Yani aslında. Kardeş demiyorlar bir kere. Ben diyorlar bilmiyorum. Kardeş bulamıyorum. Tek kardeş bulamıyor. Kardeş deyince böyle arkadaş. Dokuzda otorite dinliyordu. Eterken. Dokuzda bala. Dokuzda bala mı? Apa? Apa yazma. Abla. Apa. Apa. Singil apa. Kız kardeş, erkek. Kız abla. Singil kız kardeş. Apa. Abla. İşte haleyiz, elmeyiz, anakiyiz, haleyiz var mı? Pardon. Köprüler. Loran Köprüsü. Güzel. Güzel <laughs> köprüsü gerek. Topuzda iki apoyke boğandı ki. Siz e, de işte sizin işte eke eke bakın. Ailenizde bir kişi var. Ailenizde ailenizde var. Kesinlikle. Çocuklar. Çocuklar koyacaklar. Üç erkek kadın. Üçte? Üç oğul. Üç oğul mu dedi? Üç oğul. Üç ülke oğul öteğimiz var. Kadınımız var. Şimdi aslında bu ayağı değil mi? Ayak. Ayak. Ayak. Ayak. Ayak. Ayak. Hayal, orada şey yapıyorlar böyle. Hayal. Hayaller. Ha. Orada da hayal dedik. Olabilir yani. Var. O anne. Anne. Hayır. O anne. Oradan geldi. Oradan geldi. 진짜 먹어야 돼. 진짜 먹어야 돼. 맞지? 진짜 어디 안 했지? 근데 그, Size, size sorarız mı? Sorarız. Size sorarız. Anne, ana, ata, ata, iki, anne, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, biz bekliyoruz zaten. Evet. Siz neler yapmışsınız? Türkiye'de işte Mada, işte Hem de o yollarını nasıl uygulamak? İşte bir bu, hem de bu olsun. Apo'yu ne diyor? Üç ee, oğul, üç kız. Üç oğul, üç kız. Bir tarafta, bir tarafta, bir tarafta. Bunu kızlardan kaçıp? Oğullar bir kişi, bir erkek. Kızlar bir hata, Hı Dörtte. Kızıloluk. Anlatsın. Burası Aziz olur. Anlatsızdan küçük. Küçük kitapta ettin mi? Yazdık mı? Kitapta küçük. Yazdım. début. Thank you. Sistema tirada. Sistema. The Amadeus. Pareil. Bak. Yaram değil ama ziyaret edemezsin. Sen nasıl? Sizde? Var mı? Var parallèle. Anki paraysa Hannası beyler. Hannası beyler. Beyler. Üç parayız var. Hannası falan var. Falan var. Bak. Bak. Yüzde. Yüzde. Sesleri de var. Saflarda. Saflarda. Hı hı. Sen de Bak. Bak. ta, ta, iki, değil de iki ta, üç ta, üç tane anlamına değil. Üç ta, iki ta, dört ta, beş ta. Siz ne? Bana. Anlatayım. Hı hı. Çok iyi. Bekara. Tamam. Ha? Yani o defasından bir çaresiz falan. Bir şey. Zavallı. Zavallı. Süper. Sağ olan. Evet. 一定要。对。